moru radija. Samo je jedan radio more. Pomorski radio, Radio Bakar, 95,8 MHz. Mislite da je važno čuvati okoliš? Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 123456. Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Ova emisija izrađena je uz financijsku potporu Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. Sadržaj ove emisije isključiva je odgovornost mreže zelenih telefona i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledište Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. Slušatelj slušatelji, dobar dan u još jednoj emisiji Zelenog telefona. Udruga Žmergo, kao i uvijek, naučili smo to i s nama Ana Golja koju želim. Dobar dan, Ana. Dobar dan. Šta ima novog u drugi Šmergo? Radi se, jako je ljeto. pa naravno, uvijek se radi. <laughs> Sigurno. Naravno, Oko ekologije je najviše posla, pogotovo ljeti, jel? A, pa uvijek je posla stvarno u ekologiji. Mi smo sada u subotu imali ekološki sajam koji je prošao super. A, trenutno pišemo projekte zato što su u devetom mjesecu svi nekakvi rokovi različiti za različite e, projekte, odnosno natječaji otvoreni, tako da koji se tada zatvaraju, to znači do tada moraju biti projekti ovaj, gotovi da bi se mogli financirati i sljedeće godine. To nam je veliki dio posla. Naša Helena je otišla na godišnji sastanak eh, Let's Do It, eh, to je znači naše zelene čistke, tako da sad su svi nacionalni koordinatori u Talinu i pripremaju se za sljedeću godinu. O, lijepo, učinimo to, a? Let's do Ana, evo danas ćemo govoriti kao i uvijek, evo krenimo sa Evo, naredni eko datum, 24.8. i to čak dan roda. Točno, da, Samo sutra nas ovaj, očekuje dan roda, inače to je datum na koji, ajmo reći da je datum kada rode odlaze, mhm. oni su s nama preko ljeta, one su ptice selice, velike ptice selice koje žive kod, u Hrvatskoj, odnosno dolaze kod nas preživjeti ljeto i onda se spuštaju znači na u jug. E, inače njihove, njihov prostor su močvare, e, prostrane močvare, livade i pašnjaci. Možda ih u Primorsko-Goranskoj županiji nemamo toliko, ali u drugim dijelovima Hrvatske imamo. Znamo i za ovaj, Čigoć selo i Lonjsko polje da kao jedna od poznatih zaštićenih područja gdje ima jako puno roda um, i trebamo paziti. Znači to je jedan datum koji obilježavamo upravo zato da se svi sjetimo koliko su one važne i da ih moramo štititi i čuvati. Mhm. Kad bi išli ovako malo po županijama, nekako Karlovačka županija, možda i prednjači s time, nešto, pa- tamo ima interesantno, jel? Da, imaju ih, imaju dosta rode, tako su i naši kolege iz eh, Ekopana, iz Karlovca imali čak i prijeve na početku ovaj, njihove sezone, ovaj, ne na početku, ali na, u sezoni njihovog parenja, eh, kada su izlegli jaja, desila se je jedna eh, biti, ajmo reći, malo su se rode posvađale i posvađale su se <laughs> iznad, iznad jednog gnjezda, pri čemu se je desilo da su jaja pala iz gnjezda i imali su čak dva poziva jer su se građani zabrinuli šta će biti sa tim jajama, tako da su u dva eh, dana ovaj, za redom građani zvali i javljali ili da su jaja ispala iz gnjezda kad su se ovi svađali i da nešto naprave, tako da ovaj, evo, to je recimo jedan od poziva koji mi dobivamo na zeleni telefon. Da padne jaja zgore, gotovo razbije se. pa, ne, koji put se razbije, koji put ne, ovi se nisu razbili i zato su se oni brinuli jer ih je trebalo vratiti nazad u gnjezdo i tako da se rode mogu dalje brinuti za njih. Pa evo već, e, Ana, kad smo kod roda, pan koji dijeli u Karlovačkoj županiji, prispjeli su prije kako je došlo sukoba između rođa, čemu su i one ispale iz jaja. Što bi još mogli reći ovaj, vezano za to, pa vezano za životinje druge oko nehumanog držanja istih, treće i tako dalje. Već pa, ono, da, baš obuhvaća taj dio? Pa znači na zeleni telefon, na mrežu zelenih telefona Hrvatske pri, prispije godišnje otprilike 80 poziva a, vezano za životinje. Neko je to dosta po vama ili malo? Pa, ja bih rekla da je malo mhm. i mi rekla bi da... Da, s obzirom na to koliko inače ima i mislim da većina prijava odlazi direktno na društvo za zaštitu životinja. Tako da mislim da onaj manji dio dođe nama. većinom ljudi stvarno se pokušaju informirati i pronaći prvo, odnosno najbliže ili azil ili društvo za zaštitu životinja i onda s njima rješavati. Inače i mi kada nas neko nazove na zeleni telefon upućujemo na njih jer oni djeluju, oni rade upravo sa životinjama, znači e, kompetentni su od nas e, u, većini slučajeva da bi odgovarali na određene e, probleme koje mogu naći. Tipo ako nađete malog napuštenog mačića koji, koji još uvijek bi trebao sisati mlijeko, šta, šta treba napraviti, na koji način, koje se mlijeko daje, kako i tako dalje. To su društva za zaštitu životinje koje se nažalost s time svakodnevno susreću, tu kompetentnije od nas, ali mi smo uvijek na zelenom telefonu ovdje da vam se uputimo, da vam da damo brojeve telefona, da vam kažemo ovaj, koje društva rade i koje su spremna prihvatiti. Ali već kad govorimo o tome, mi e, ne možemo zaobići činjenicu jesmo normalno, eto, i napuštene tako životinje, a da moram reći i crkotine. Ipak ekološki to treba iskloniti i tako dalje. Koliko se tu ekološki ili preventivno djeluje? Preventivno? Hm. Nikako. nažalost, jako malo. Ja bih rekla da bi trebalo puno više. E, rekla bi da kod nas e, fali kontinuirana kampanja e, odgoja građana šta znači držati, šta znači odgovorno se brinuti za životinju. Znači, cijelo životna briga za određenu životinju za koju ste vi preuzeli odgovornost, od kad se ona rodi i kad je najslađa i najmanja, pa do onih najstarijih dana, ali u to spada isto tako i briga za njezino potomstvo. Meni se je recimo desilo prošli tjedan da eh, se moja eh, kolegica koja je došla meni u posjet išla na Lisinu prošetati da je na Lisini našla jedno malo napušteno mače. Mače se vidi da je bilo izleglo koje je bilo u kući i da je, e, jer je mače jako naviknuta na ljude, on je, mače je odmah trčalo prema njoj čim se ona išla prešetat, ne gleda na to da ona bila sa dva psa. On je sad kod nas doma, on se mazi, on se ljubi, on, on je stalno na vama, on se igra, mislim to je prekrasno jedno malo mače, I uopće ne mogu vjerovati da je neko išao ono, usred lisine baciti e, mačku od četiri tjedna. To ona jedva počela jest e, hranu. Uglavnom, e, za mačiće tražimo dom, tako da ovaj, slobodno nas ne zovite god hoće malo slatko, sivo, tigrasto mače. Mhm, da. Stvarno, preslatko, predobro, samo ih dinovice, razglistile smo ga i, ovaj, i e, stavile e, protiv nametnika, parazita i krpelja i, i, i okupan I, tako da stvarno mače ko nova. Mhm. Široki je spektar djelovanja. E, da, to je, ali tako? to je tako. Nažalost, kod mhm. nas nema azila za mačke. Vi sa mačkom nemate kamo. Uh, društvo za zaštitu životinja e, i volonteri koji rade kod njih su prekapacitirani. Oni svi doma imaju po po pet do deset mačaka, mačića ili pasa i jednostavno nemaju više kamo zbrinjavati te mačke, tako da je i, tam, i to mače ostalo kod mene i mi se sad brinemo za njega i tražimo mu dom jer ja imam već dvije mačke koje su isto tako izbačene na cestu i, ovaj, i koje ne žele prihvatiti još treću, tako da mm, zato tražim evo udomitelje za ovu treću. Eto, ako ko sluša pa može slobodno Anu nazvat. Ana, spomenuli smo Eko Zadar, ili tako? Što je tamo bilo, ćemo se još posjetiti malo. Da, evo, znači to je isto jedna od, e, gajmo reći, ružnih primjera koje nam se javljaju vezano uz zaštitu životinja. A, radi se o jednoj farmi e, koja je bila u, Zadarskoj županiji, e, koju je prijavio sam susjed zbog nehumanih držanja životinja na toj farmi. Radi se o praštićima. I on je prijavio zato što znači, M su nehumano držao, znači nepravilno, a druga stvar je bilo to da e, je bila e, na samoj farmi otvorena kanalizacija iz koje se širio i nesnosan smrad, bili su jako loši uvjeti i naravno susjede to sve počelo smetati, susjed je prijavio to na zeleni telefon, izašao je komunalni redar na znači prijava je išla komunalnom redaru koji je izašao na teren i kojemu je odmah uručio obavezne prekršajni narog da u roku od 8 dana već mora sanirati postojeći problem i isto tako tako isti komunalni redar je savjetovao susjedan da pokrene i privatnu tužbu tako da ubrza procese. Ove, ovaj, koji put eh, komunalni redar može dati nekakvo, eh, ajmo reći, neku eh, prekršajni nalog, međutim koji put upravo sudska tužba je ono što će njih mhm. natjerati da stvarno to i naprave. da, da. na, evo ga, čovjek ovako ga sluša je to, a znamo, i neki put ljudi okrenu glavu i tako dalje, međutim to je valjda sastavni dio života i tako dalje. Evo mi sad dalje, evo jedna svjetska organizacija za zdravlje životinja, OAE, i, i Ministarstvo poljoprivrede pokrenuli su regionalnu kampanju Svojem psu možete reći sve osim zbogom. Pa to je zanimljivo. da, to je zanimljiv, vrlo zvučan naziv jedne kampanje bi rekla. kampanje koja promovira e, odgovornu brigu za psa e, i obavezu mikročipiranja i cijepljenja. Nažalost, e, to je opet jedno iskustvo sa, sa terena da pse koje nađete napuštene nisu svi čipirani i vi ne možete naći vlasnika i onda ne možete nikoga ni kazniti. Čim je pas čipiran, vi znate znate ko je vlasnik, vi znate kome treba vratiti. Ako je on namjerno napušten, vi možete istome napisati kaznu. I ovaj, tako da, znači, obaveza mikročipiranja je definitivno ono što je važno. Druga stvar je cijepljenje. Ako e, mi imamo obavezno cijepljenje protiv bjesnoće u Hrvatskoj, i to vam piše skupa sa mikročipiranjem. Tako da vama, kada vi e, otvorite mikročip, vi odmah znate da li je taj pas cijepljen, što je vrlo važno, pogotovo ako se desi da pas u strahu, da, u strahu kad ga vi pokušate uloviti jer je on tamo napušen, ugrize, znači to vam je velika stvar da vi znate da li je pas čipiran, e, da li se brinulo za njega ili nije, i tako dalje. Znamo da psi se prestraše, oni nažalost, najviše se dešava da u za doba recimo e, vatrometa ili grmljavine, psi pobjegnu ovaj, od straha jer i to bezglavo bježe jer oni ne znaju ni od čega bježe ni kamo bi se sakrili, oni samo znaju da je njih strah i u tom trenutku i da je onda počnu bježati i u tom trenutku kad vi krenete hvatati psa on je u tolikom strahu da on uopće ne shvaća da vi njemu želite možda pomoć i tu se možda može desiti ovaj, da vas ugrize i vrlo je važno da znate da li je pas čipiran i cijepljen. Da. Ana, kako je tu suradnja gradova i općina baš po tom pitanju? Pa e, neki gradovi i općine um, Koliko reći, možemo biti zadovoljni recimo? Da, ja, ja, bih rekla <laughs> da ne možemo biti zadovoljni. Mislim da bi svi gradovi i općine puno više trebali raditi na tome. Mislim da, e, da novce koje daju mislim da olako zapravo to svačaju. Nepostojanje azila ni za pse ni za mačke bi onda trebali iskompenzirati po mojem mišljenju upravo sa, e, sa nekakvom kompenzacijom ili sa većom promocijom sterilizacije i kastracije i pasa i mačaka, ali isto tako i sa sufinanciranjem istoga da to budu manji troškovi, da onda e, natjeramo one ljude koji e, inače to ne bi napravili, da idu to stvarno napraviti i da ste Realiziraju i kastriraju svoje mačke i pse da ne bi dolazilo do toliko neželjenih pasa i mačića. Onda ćemo puno manje naći napuštenih pasa i mačića. Evo, odmorit ćemo se uz jedan kratki glazbeni blok pa ćemo nastaviti dalje. Moj pas me čudno gleda Nadam se da ne ujeda Kad šetaš parkom svog ljubimca Svaki pogled na tebe oduzima dar Priliku da ti priđem čekam već odavno Samo da još pobjedim strah Ideju imam da sredim stvar kobasu donosim na dar Tvoj pas me čudno gleda, nadam se da ne ujeda Čuko hajša budaj Tvoj pas me čudno gleda, nadam se da ne ujeda Čuko hajša budaj Žali se pošta, da je prema njemu oštar da mu karakter nije lak Zato se pitam, ako poljubim te jednom Na što je spreman taj vučjak Ideju imam, da sredim stvar Kobasu donosim na dar Tvoj pas me čudno gleda, nadam se da ne ujeda Čuko mu daj. Tvoj pas me čudno gleda, nadam se da ne ujeda Čuko mu daj. Woo! Nadam se da ne ujeda Tvoj pas me čudno gleda Nadam se da ne ujeda Čuko hajša kudaj Tvoj pas me čudno gleda Nadam se da ne ujeda Tvoj pas me čudno gleda ova emisija izrađena je uz financijsku potporu Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. Sadržaj ove emisije isključiva je odgovornost mreže zelenih telefona i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledište Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. Idemo dalje u emisiji eh, zelenog telefona, Udruge Žmergo, Pomorskog radija. Ana Golja kod nas kao i uvijek. Ana, dolazimo na onu temu prijedloga zakona o zaštiti životinja koji će na javnoj raspravi biti došao. O čemu se radi točno? Pa radi se e, znači o promjenama u zakonu mhm. i mislim da je tu vrlo važno da se svi uključimo i da dajemo svoje prijedloge na pojedine članke zakona i pokušamo svi skupa poboljšati zakon. Svi smo mi e, ljudi koji smo na terenu i koji vidimo možda neke stvari koje zakonopisci ovaj, ne vide i koje im je dobro onda sugerirati kako bi oni to uključili u zakon. Prijet, e, udruga Prijatelji životinja iz Zagreba ovaj, rade na svim tim različitim prijedlozima i možete njihove prijedloge pročitati na njihovoj web stranici, ali isto tako možete pročitati i e, dobro pročitati znači stari zakon i vidjeti ovaj, nove sada ove prijedloge koje su za, e, koji se predviđaju za novi zakon. Moram reći da novi zakon predviđa dosta dobrih ovaj, promjena što je odlično. Znači, glezano, e, znači da se radi, mislim. Radi se, da, i misli se i e, unapređuje se stvarno. Evo, kao prvo, znači dobra stvar koja nam ostaje od starog zakona je zabranjena zabrana uzgoja životinje za krzno. Tako da to je jedna od e, lijepih stvari koje imamo u Hrvatskoj. A druga stvar je to e, da ostane, e, da imamo od novih pozitivnih odredbi to da se zabranjuje sada držati stalno životinje stalno vezane znači, e, ili u kavezima. Znači, nema više toga da vi dođete na selo pa da vidite pasa da je samo vezana na, ovaj, na jednom lancu i da taj pas nikad se ne, ovaj, ili u gradu, svejedno, i da se, taj e, da se taj pas ne smije nikad šetati. Znači, nema više toga. U slučaju da e, vlasnik ne šeta svog psa i ima ga samo vani vezanog na lancu, on će moći biti kažnjen. I to će u biti su omogućili da komunalni redari mogu sada imaju drugčije ovlasti tako da će oni moći ići u nadzor kako se eh, držanja i postupanja sa kućnim ljubimcima. Znači komunalnim redarima bit će omogućen pristup da mogu na tome e, reagirati. Eh, isto tako zabranjuje se držanje životinja u, cirkusima, bacanje petardi ili drugih pirotehničkih sredstava na životinje što ja ne znam kome uopće pade na pamet. Zatim držanje u zatočeništvu dupina i ostalih morskih sisavaca iz porodice ctc to je jako lijepo ovaj, i baš mi je drago da su to napravili. Evo. osim toga, pre, e, prijedlog zakona unaprijeđen je odredbama obavezi sterilizacije životinja u skloništima. do sada to nije bilo. E, ja znam e, iz Sloven, susjedne Slovenije i drugih iz azila, e, njima je obavezno i neće vam dati životinju na posvajanje prije nego što ju steriliziraju. Znači to je njima isto već obaveza. Ovaj, vidimo da i naš zakon u tom smjeru napreduje što je super. I isto tako uređuje se vrste životinja koje se mogu uzgajati, prodavati i držati kao kućni ljubimci i zatim obaveza jedinica lokalne samouprave da financiraju pružanje pomoći ozlijeđenim životinjama za koje se ne zna tko ih je ozlijedio. Recimo imali smo primjer mačića e, koji je nađen nakon zelene čiske u rijeci, koji ima oslomljenu kralježnicu i, e, odnosno zdjelicu i e, mi nismo mogli naći nikoga ko bi pokrio te troškove, a azili nemaju dovoljno novaca, e, tako da to je opet niti volonteri, oni od, donacija ne uspiju uvijek skupiti toliko novaca da bi se jednog takvog mačića ove ovaj, ili psa koje su još skuplje, znači što je operacije, što je pas veći, to je, imamo i skuplje operacije, ovaj, da bi se to isfinanciralo, tako da ovo je isto jedna od, od dobrih stvari dobrih odredbi. E, zatim, obaveza jedinice lokalne i e. područne regionalne samuprave da organiziraju koordinacijske radne skupine koje će poticati udomljavanje, mikropičipiranje, kastraciju i edukaciju u cilju rješavanja problematika napuštenih i izgubljenih životinja. To je upravo ono što smo prije mhm. razgovarali, da jednostavno toga je premalo. Znači, na ovaj način će biti jedinice lokalne samouprave, znači općine, gradovi i županije, bit će obavezantni napraviti koordinacijske skupine koje će upravo na tome raditi. I mislim da je to Eh, jako dobra odredba u zakonu koju imamo. Da, da, eh, ovako slušajući eh, vodi se računa, ne možemo reći da se ne vodi računa, je normalno da, ali uvijek će biti onih nehumanih. Pa da, mislim da kod nas ljudi možda preolako svačaju tu odgovornost koju preuzmu. Učimo ćemo se vratiti na ono riječ edukacije. Pa da, uvijek je važna edukacija, da. Mislim, mi moramo znati da, da smo preuzeli odgovornost za jedno biće i da i za njega i za njihovo potomstvo i da ako ne želimo potomstvo, da onda trebamo uh, sterilizirati, odnosno kastrirati. Što kad se nađe jedna takva životinja? Evo, životinje, zanemarivanje, zlostavljanje, smrt, mislim, to smo već nešto spominjali, ali što kad se napravi? <sighs> To je nažalost... zadnji puta fotografiranje. Uvijek je važno fotografirati. Fotografija je jedan od dobrih dokaza kako bi e, ona, prva instanca e, s kojom razgovarala e, znala o čemu se radi. Znači i imala dokaz za ovaj, s naše strane šta se dešava. Jer ne možete, ako recimo neko zlostavlja životinju, dok vi dođe komunalni redar njemu na dvorište, može se desiti da u tom trenutku neće toga biti ili da će on spremiti jer, misli da će neko doći pa kao ajde sad je sve uredio ili sredio i više ne smrdi i odjedanput je kavez od psa u kojem je ka, pas konstantno zatvoren odjedanput čist a i divan i, i blješti se a do, jučer je bio e, znači fotografija je vrlo važna definitivno točna adresa E, i ako nema točne adrese onda barem nekakav uočljivi objekt koji vi vidite pored na, e, znači nekakav znak raspoznavanja da bi komunalni redar ili inspektor mogao ovaj, e, lakše to naći naravno napisati jednu kratku izjavu i onda zajedno sa fotografijom pismenim putem možemo poslati općinskom državnom odjetništu, jer to je kazneno djelo, znači nadležnom uredu veterinarske inspekcije, komunalnom redaru i naravno i ako vidimo baš zlostavljanje da neko tuče životinje možemo definitivno ili ubija, onda moramo definitivno kontaktirati policiju. Evo ona, čovjek bi rekao ovako zanimljivo, uvijek se treba podsjećati što i kako. Žalosno da ima tako loših slučajeva, ali uvijek se borimo protiv toga, moramo biti humani. Evo sad možda dolazimo već pomalo i pred krajem, mi ste vidjeli kako vrijeme leti. Što imamo iz novosti iz našega kraja? Evo, Agencija za plaćanje i ribarstva i ruralnom razvoju objavila natječaj za provedbu programa 8.5 potpora za ulaganje u poboljšanje otpornosti i okolične vrijednosti šumskih ekosustava. Da malo, eto to sad pa, O čemu se radi? Radi se o, znači, o, dva natječaja koje su otvorene. odnosno jedan natječaj, ali za dvije različite potpore. Jedna je konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura. Uh, to je uh, dobar natječaj ukoliko e, želite prijaviti nekakvo pošumljavanje. Mhm. Znači, agencija e, u poljoprivredi će vam financirati nabavku e, svih materijala, e, biljki, e, znači svega što vam treba da biste pošumili određene dijelove. I mislim da je to dobro pogotovo za dijelove koji su nam nedavno patila od bilo od požara ili od ledoloma znači bilo kakve takve stvari gdje fakat treba vratiti nazad taj šumski ovaj, sistem i ovdje je mogućnost da dobijete novce za to i da vam to sve skupa olakša taj proces rasti drugi tip operacije je uspostava i uređenje poučnih staza vidikovca i manj, ostale manje infrastrukture mhm. a, to je isto ovaj, ja bih rekla jedna super stvar zato što planinarska društva eh, koje se i onako ovako brinu konstantno, besplatno za uređenje svih tih planinarskih staza i, i sami grade vidikovce i sami uređuju eh, izvore i što je vrlo bitno, eh, ovo je način da dobe konačno i sredstva kroz to i da možda naprave, on, ajmo je reći jedan korak više, da urede rukohvate na, na dijelovima gdje treba urediti, da možda nam dijelovima gdje e, je ne znam bio plaz ili nešto gdje se znači uništi određen dio da možda čak i dobe nekakvu plate nekakvu mašineriju koja će doći i popraviti taj dio ili izvući određeno stablo koje je palo preko ceste pa da bi se moglo proći. E, isto tako e, dobiva se novac za postavljanje tabela tako da možete napraviti povučnu stazu mi imamo baš lijepi primjer toga o, o parku prirode Učka gdje imate te tabele koje vas vode i onda da možete ono, uz šetnju, odnosno uz planinarenje i učiti o tome i vidi, da, da zapravo znate šta vidite i kroz šta hodete. Gdje se još možemo zanimati za to i na web stranicama? Pa evo, općina Kostrena nam sugerira da za sve detaljne informacije se obratimo Lagu Vinodol koji djeluje na ovom području. To akcijska grupa Vinodol. Točno, lokalna akcijska grupa Vinodol koja djeluje na ovom području i ona inače e, ovaj, znači koordinira e, različite subjekte, inače sve lokalne akcijske grupe e, uključuju sebe od jedinica lokalne samouprave, znači općine i gradove, uključuju poslovne subjekte i uključuju udruge i društva, tako da tu i ako vam treba kakav partner, mislim da je i LAG isto idealno mjesto gdje možete naći partnera koji bi bio bio voljen u pomoći e, i u pisanju prijave, ali isto tako i ovaj, znači kao partner u provedbi projekta. E sad kad već govorimo o samo toj prijave, mora, normalno da moramo za kraj se osvrnuti na anonimne prijave. Ima ih, ono, ima, Pa ima, ima puno anonimnih prijava, pogotovo kada je to e, nekakav susjed koji susjeda tuži, pa ne im uništiti sam sebi nekakve susjedske odnose, pa onda rađe anonimno prijavi pa da se mi s time bavimo, nego da on se ostatak svojeg života ovaj, košma sa, sa susjedom. ili druga stvar je kada se ljudi stvarno boje. Mhm. To smo imali primjere kada se baš e, ljudi javljaju kad nama ne žele reći svoje ime, niti Tako kad nam žele dati broj telefona da ih možemo nazvati u slučaju ako ne možemo naći lokaciju o kojoj nam pričaju. Toliko se boje da nam ne žele niti broj telefona e, dati da bi mi našli lokaciju. I sad normalno dolazimo za kraj i ono, upravo o tome prijeve, zvati ili ne zvati. Uvijek zvati naravno uvijek zvati, e, stvari se daju riješiti, mi smo za tu da, da pomognemo, da vas uputimo, e, kažem imamo i za nas i tim stručnjaka koji radi na našoj mailing listi, znači bilo što što ja ne mogu sama riješiti, imam ovaj, tim stručnjaka na koji se mogu obrnuti, koji će mi dati savjet, ali isto tako imamo i pravnike koji nam mogu pomoći recimo istomačiti dijelove zakona ili sugerirati što bi se dalo u tom određenom slučaju napraviti. ne bi bilo poslije, nisam znala, sve može, sve se može na vrijeme informirati naravno. A ne, smo danas sve rekli. Ja jesmo, mislim da, da. jesmo. Ako nismo, vi samo Osim da se vidimo uh, sljedeći tjedan, naravno, u utorak. I da čim više zovete broj 072-123-456 ili u sam radio Bakar. Eto ga. Ana Golja, udruga Žmergo, danas u zelenom telefonu, danas 23. E, dana mjeseca za 2016. godine. Ana, hvala lijepo na današnjoj emisiji. Čujemo se sljedeći tjedan. Pozdrav vama i udrugi Žmergo. Hvala, pozdrav vama i svim vašim slušateljima. Hvala lijepo, evo, cijeni slušatelji, današnja emisija u ređenom strane udruge Žmergo, tonski realizator Mara Mustapić, voditelj Tomislav Mustapić. Do sljedeće emisije, lijepi vam ekološki pozdrav. zajce me zovi mala 92 Kada noćas ispod majice srce ti ukradem ja Me zovi mala vatrogase, me zovi mala 93 Vatru što u meni gori, ugasit možeš samo ti Hej! Čujem da se svira, svoje srce vadim ko i šešira U pola cijene svakoj ga curi nudim Brzo se zaljubim pa poludim Milim zvijezda mi noćas jaje Ljeto je vruće i opasno A mjesec stari na krovu se smije I kaže ne brini i ona želi to Ne zovi mala policajce Ne zovi mala devetva majice srce ti ukradem ja Ne zovi mala vatrogasce, ne zovi čujem da se svira Svoje srce vadim ko i šira U pola cijene svakojega curi nudim Brzo se zaljubim pa poludim Milim zvijezda mi noća sjaje Ljeto je vruće i opasno A mjesec stari na krovu se smije I kaže ne brini i ona želi to Ne zovi mala policajce Ne zovi mala 92 kada noćas ispod majice Srce ti ukradem ja Ne zovi mala vatrogase Ne zovi mala 9 Vatru što u meni gori Ugasit možeš samo ti ne zovi mala 92 Kada noćas ispod majice srce ti ukradem ja Ne zovi mala vatrogase, ne zovi mala 93 Vatru što u meni gori, ugasit možeš samo ti Ova emisija izrađena je uz financijsku potporu Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. Sadržaj ove emisije isključiva je odgovornost mreže zelenih telefona i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledište Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. Mislite da je važno čuvati okoliš? Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 123456. Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Pomorski radio, Radio Bakar, 95,8 MHz.